דיאלוג אי, e. שיחה ה'. מה קרה? שום דבר. אפשר לשבת? בבקשה. מה נשמע? אין חדש. Listen and repeat. הקשב וחזור. מה קרה? שום דבר. אפשר לשבת? בבקשה. מה נשמע? אין חדש. דיאלוג F, שיחה ו. גברתי, את גרה בתל אביב? לא, אני גרה בירושלים. מה שמך? שמי דליה כהן. Listen and repeat. הקשב וחזור. גברתי, את גרה בתל אביב? לא. אני גרה בירושלים. מה שמך? שמי דליה כהן דיאלוג G, שיחה ז, listen, הקשב. אתה גר בחיפה? כן, אני גר בחיפה. איפה בחיפה? ברחוב הרצל. listen and repeat, הקשב וחזור. אתה גר בחיפה? כן, אני גר בחיפה. איפה בחיפה? ברחוב הרצל. Dialogue H שיחה ח' listen, הקשב. אין זמן. סבלנות, אדוני. אין זמן, גברתי. סבלנות, בבקשה. listen and repeat, הקשב וחזור. אין זמן. סבלנות, אדוני. אין זמן, גברתי. סבלנות, בבקשה. דיאלוג I, שיחה ט. listen, הקשב. ערב טוב, יעקב. ערב טוב, מרים. מה שלומך? טוב, תודה, בסדר. אפשר לשבת? כן, בבקשה. Listen and repeat. הקשב וחזור. ערב טוב, יעקב. ערב טוב, מרים. מה שלומך? טוב, תודה. בסדר. אפשר לשבת? כן, בבקשה. End dialogues.